Pan z wami. Słowa Świętego Ewangelia podle Jana. Jezus rzekł swym uczednikom, ać se wasze serce nie chwieje. Wierzyte w Bocha, wierzte i we mnie. W domnie mego Otce je mnoho przybytku. Gdyby nie było, rzekłbych wam – że odchazim wam przyprawić misto, a gdyż odejdu, a przyprawim wam misto, zase przyjdu, a bezmusi was k sobie, abyście i wy byli tam, gdzie jestem ja. Cestu, kam ja idu, znate. Tomasz mu rzekł, Pane, nie wiemy, kam idesz, jak możemy znać cestu? Ježiš mu odpowiedział, ja jestem cesta, prawda, a żywot. Nikdo nie przychodzi k Otci, neż skryze mnie. Słyszeliśmy Słowo Boże. Milowani bratrze, siostry. sve reči na rozloučenou, pro náš Ježíš těsně před svou smrtí paměti hodnou větu. Ja jsem cesta, pravda i život. Milowani, człowiek je połtnikiem, który nie zůstat stát na místě. Cesta je důležitým symbolem lidského života. Cesta má svůj cíl, Tím je život a poznání. Cesty k němu jsou ale často dlouhé a klikaté. Mnohdy vedou oklikami, občas i bloudíme. Człowiek przy hledaniu szczęścia, smyslu żywota z spoustu slepych uliczek. Skuszenost, ze, że rada cest k cili nie wede, v mnohých mohutný náladový zvrat. Z agrese se u mnoha lidí vyvíje deprese, z optimismu rezygnace. W dziejinach przyputowani putowaniu przed przedchazel Bóg swój lid na cestie do zaslibene zemnie, a nesli jej jako milowanego syna. Podobnie przedchazi takie Jeziś swe uczedniki. Idu, abych wam przyprawił misto. Pan nas predhazi, aby nam w nebi przyprawił místo ke klidnemu spočinutí. On je tą cestą k Bohu. A ta není wżdy pochodna. Może se stát krzyżową cestą, która nas skrzyży, która nam skrzyży plany, dokąd nie, objawi, nie objawimy Boha jako ustredni bod żywota. Jezus nazywa sam sobie prawdą, je třeba, abychom se blíže podívali na řecký výraz pro slovo pravda. Slovo aleteja znamená, že je odstraněn závoj skrývající skutečnost a my ji pozorujeme nezakrytou, takovou, jaká je. Řekové velice trpěli tím, že se jim skutečnost zdala skrytá. Wszechno widzimy jakoby zastřené závojem a skuteczność bez tak nie poznawamy. Ježíš si narokuje právo ten to zawoj skrywający podstatu wiedzy, Zostanete-li v mém i jste opravdu mými uczedniki. Poznáte pravdu a prawda was, was uczyni swobodnymi. Te sestry wira se dovede dívat jiným pohledem na celý život. Vztahuje se na všechny obory, na úspěch i na neúspěch, na zrození i smrt, na zdraví i nemoc, na štěstí i neštěstí, na všechny zkušenosti, které se nám často jeví tak temně a které neumíme zaradzić. Bůh nám ty nejrůznější situace našeho života wyklada swym słowem, które je nam przedano Biblii. Wyklada nam nasz żywot, także już není neproniknutelny, ale pochopitelny. Na chlebe swym żywocie widzimy smysl. W prologu świętego Jana czytamy W niem był żywot, a żywot był świetlo ludzi. Autor pierwszego Janowa listu pisze ten život byl zjeven. Celé své poselství schrnul Kristus do slov Ja jsem přišel, aby moje owce mieli żywot, a mieli go w hojności. Po żywocie przece toużymy wszyscy, a przez to si pod tym to pojmem każdy przedstawuje nieco innego. Pro jednoho to znamena co najwice toho prožit, cestować a poznawać ludzi, Dalszy timhape vitalitu, a nowo używotni kwalitu. Inne za niej poklada pilnie prożywać przytomny okamżik, intensywnie wnimat, a zakouszet w sebe sameho, a kolem. Pan nazywa żywotem sam sebe. Jaka skuszeność se skrywa za tymi to słowy? Sam na sobie zjebuje, co na żyd, a je to rozchodnie widz, neż chodnie za żyd. Život zde na zemi, ať už jde o život rostlin, zvířat nebo člověka, je velmi ohrozitelný. Člověk sebe více pečuje o svůj život. Dříve nebo pozdě, později ale zemře. Jeho život skončí, dal ho už neprzeda. Ale żywot, który se zjevil, je nezničitelný żywot Boży. A tento nezničitelný život, který je vlastní Bohu, jakožto původci všeho života, se stává v Ježíši součástí lidského života. Ježíš, pravý člověk a pravý Boží Syn, v sobě nese jak lidský život, tak onen nezničitelný život Boží. Hovoří o věčném životě, neustawajcim blachu, míru bez světla a klidu, nebo užívá obrazy jako stolowani z Bohem. Bratrze, sestry, na czym zależy Jewira? Każdemu uczednikowi opakuje stali, Jeziś to, co rzekł jednochodne Marcie. Ja jestem wskrzeszeni a żywot, kto wierzy we mnie i gdyby umrzel, bude żyć, A żadny, kto żyje, a wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz tomu?